Ամիսներ շարունակ անվճար ուղևորափոխադրումներ կատարվում էին միայն մեկ ուղությամբ՝ Երևանից Ստեփանակերտ։ Տրամադրվում էր այնքան տրանսպորտ, ինչքան պահանջարկ կար։ Առաջին ամիսներին օրական 6-ից 10 ավտոբուս էր ուղևորվում Ստեփանակերտ։ Հետո, քանի որ Ստեփանակերտից ավտոբուսները դատարկ էին վերադառնում, հայտարարվեց նաև Ստեփանակերտից Երևան մեկնել ցանկացողներին այդ անվճար երթևեկությունից օգտվելու հնարավորության մասին։ Ելնելով սպասարկման ընթացքում առաջացող խնդիրներից, Լիազոր Մարմնի կողմից որոշում կայացվեց սահմանափակում ներդրումներ մտցնել ծրագրի մեջ։ Ծրագիրը սպասարկում է միայն որոշակի սոցիալական կարգավիճակ ունեցող անձանց։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոմոբիլային տրանսպորտի բաժնի պետ Հարութ Ալեքսանյանը պարզաբանում է, թե ովքեր։ Փոլիսի 7-ից սկսած ուղևորափոխադրումների կազմակերպում են պատերազմում զոհվածների ընտանիքների, տեղահանվածների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ պետության կողմից ուղեգրող հիվանդանոց մեկնողների համար։ Գրանցումը իրականացվում է հեռախոսակապի միջոցով։ Դրանով բոլոր խնդիրները չլուծվեցին։ Ոչ շահառու անձիկ եւս հաճախ փորձում են օգտվել ծրագրից։ Լինում են բողոքներ, վիճաբանություն, տհաճ խոսակցություններ համակարգողների ու պոտենցիալ ուղևորների միջև։ Լիազոր Մարմինը ստիպված է ավելի խիստ վերահսկողություն իրականացնել տեղահանվածների իսկությունը ստուգում ենք նախարարությունում արկա տեղահանվածների ցանկով, հաշման թամությունը ուղեգրի ստուգումը փաստաթղթի հիման վրա, իսկ պատերազմում զոհվածների ընտանիքների անդամների գրանցման պարագայում փաստաթուղթ չեք պահանջում, նպատակահարմար չէ պահանջել փաստաթուղթ։ Դժգոհությունները քաղաքացիների կողմից լինում են հիմնականում, որ օգտվում են նաև այն անձինք, ովքեր կարգավիճակ չունեն, սակայն նշեն, որ նստատեղի ազատ լինելու պարագայում օգտվում են նաև կարգավիճակ չունեցող անձինք։ Եվ հիմա տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարարության ներկայացուցիչն ամեն օր այստեղ է՝ ստուգելու գրանցվածների ու մեկնողների համապատասխանությունը ծրագրի պայմաններին։ Ուղևորներից քչերը ցանկացան ձայնագրվել, մեծ մասը զոհվածների հարազատներ էին։ Եռաբլուրը տան ճանապարհ է դարձել, ասում են։ Ամիսը 1-2 անգամ օգտվում են այդ ավտոբուսներից, գոհեն ծրագրից, վարորդներից։ Իհարկե լինում են թյուրիմացություններ, բայց տեղում հարթվում են, ասում է ուղևորներից մեկը։ Ծրագիրը գործում է արդեն 2 տարի, բայց բոլորն են հաս հասկանում, որ այն ժամանակավոր է։ Հարութ Ալեքսանյանն ասում է, որ ընթացքում պետք է լրացուցիչ մեխանիզմներ ստեղծել, որ เป զի խնդիրներ չառաջանան եւ օժանդակությունը լինի ավելի հասցեական։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։